بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين برادران إكرام صاحب خاندان الله سبحانه وتعالى va كرمي إله siz azizlar bilan bugun ushbu xonadonda odilxon akamizni birodarimizni uylarida alloh bergan ulug' ne'mat farzand ne'mati uchun qilinayotgan shukrona aqiqasida o'tirmoqligimizni nasib aylab turar ekan xonadon ahillariga tinchlik ofiyatlik yangi dunyoga kelgan farzandimizga uzoq umr baxtu saodat shariatga muvofiq hayot tilab siz azizlarni chaqiriqqa ijobat sunnatini barpo qilganligi uchun ham alloh taolodan ajr savoblarni so'ragan holatinda birgalashib zikr qilishlik birgalashib duo qilishlikka jamlab qo'ygan allohga hamdu sanolar aytamiz azizlar <clears throat> alloh haq azza ismihu nihoyat darajada ko'p ne'matlarni ato qildi ne'matlariki bizlarni inson qilib yaralmoqligimiz insonlar ichida musulmon bo'lmoqligimiz musulmon deb atalmish barcha avvalgi payg'ambar alayhissalotu vassalamning iymon keltirgan qavmlar bo'lsalar bizlar oxiri zamon payg'ambari muhammad sollallohu alayhi vasallamdek ulug' zotning ummati bo'lmoqligimiz tanimizni sihatimizni salomat bo'lmoqligi vatanimizni tinch va osoyishta osmonimizni musaffo bo'lmoqligi hamma hamma ne'matlarki alloh taolo qur'oni karimda mani bergan ne'matimni hisob kitob qila olmaysizlar deb o'zi marhamat qildi alloh taoloni har bir ne'mati o'zga bir allohning mo'jizasi qudrati ila insonlarni katta bir ne'matlantirib alloh qudrati oldida ojiz qo'yayotgan ne'matlardir ushbu ne'matlar ichida bizlarda oshkora shukur qilib e, alloh haq subhanahu va taologa yanada mustahkam bir aqida e'tiqodini mustahkam taqvo qilishlikka sabab bo'ladigan ne'matlardan bittasi farzand ne'matidir farzand ne'mati insonni ojiz qoldirayotgan inson o'zi xohlaganda barpo qila olmaydigan ulug' ne'matdir alloh haq subhanahu va taolo qur'oni azim shanda aytganidek istaizu billah yahabu liman yashau inatha va yahabu liman yashau dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما آية كريمة سده alloh xohlagan kishiga qiz farzand beradi xohlaganga o'g'il beradi xohlaganga ikkisini qo'shib beradi xohlaganda befarzand qilib yaratadi degan oyatning hukmida bu alloh taoloning qudratini oldida insoniyat dunyoga kelibdiki qoyil qolib ojiz turishligimizdan chora yo'q bobomiz odam alayhissalomdan beri shu qadar va qiyomatga qadar yana qancha insoniyat dunyoga kelar ekan ushbu oyatda ko'rsatilgan allohning qudratiga xoliqlik sifatiga lol qolib tan bermasdan iloji yo'q o'g'il kutayotganlar hech qachon o'g'illik bo'la olmayapti qiz kutayotganlar o'zlarini ixtiyori ila farzandni qiz qila olmayapti farzand ko'ra olmayotganlar esa farzand ko'ra olmayapti bu hammasi alloh haq subhanahu va taoloni o'zining xoliqlik sifati ila berayotgan bir katta ne'matidir shundan kelib chiqib mana bu farzand ne'matini bergan alloh taologa shukurlar qilishlik lozim bo'ladi shukur qilishlik esa albatta ikki xil holatda bo'lmoqligi lozim va lobud bo'ladi deydi ulamolar ma'naviy shukur amaliy shukur deyiladi ma'naviy shukur o'sha farzandni berilgan allohga hamdu sano aytmoqlik farzandimizga chiroyli ismlarni qo'ymoqlik e, mana bu go'dagimizga o'xshab mana muhammad abdulloh deb qo'yibdilar alloh ilohim e, judayam chiroyli ismlariga muvofiq hayot nasib aylagan bo'lsin aqiqa qilishlik ozon iqomat quloqlariga aytishlik tahnik qilishlik bu ham sunnat mana shunday sunnatlar shunga o'xshash shukronalar hammasi biz aytgan e, ma'naviy bir shukurga kiradi ma'naviy shukurni qilishlik tezlik bilan bo'ladigan narsa aytaylik e, bolaga azan iqomat aytishlik bir necha daqiqadagina nihoyasiga yetadi aqiqa qilishlik ham bir necha vaqtni o'zida nihoyasiga yetadi bu aytilingan shukur otani onani alhamdulillah shukur alloh deb qo'yishligi balkim ba'zi birlari bir necha soniyada ado bo'ladigan shukurlar bu ma'naviy shukur edi lekin amaliy shukur bor u yillar yillar davomida shukur bilan davom etadigan shukurdir bu amaliy shukur o'sha farzandni bizga ato qilib hiba qilib bergan alloh taoloni farzandimizni o'sha berilgan ne'matni bergan ne'matni xoliq bo'lgan ollohni tanitadigan qilib tarbiya qilib qo'yishligimiz bu endi yillar davomida o'sha bolamiz toki o'zining aqlini yig'ib es hushini yig'ib bir komil bir inson qatoriga yetgunga qadar ota ona ushbu amaliy shukurda davom etmoqligi lozim bo'ladiki berilingan farzandni bergan allohni tanitib alloh haq subhanahu va taoloni buyruqlariga itoat qiladigan allohdan qo'rqadigan qilib tarbiya qilib qo'yishlik ota onani yuksak vazifasi bo'ladi <clears throat> bolani bu amaliy shukri payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamning bir hadisi muboraklarida juda ham chiroyli ifoda qilinadi ushbu hadis taajjubki farzandni tarbiyasi farzandga oid hadis turkumlariga kirsada hamma hadis kitoblarda mishkotil masobihda ham bu bor sahihil buxoriyda ham bor va boshqa hadis to'plam kitoblarda bor doim ushbu hadis qadar bobida keladi taqdir bobida keladi bolani tarbiyasi yoki aqiqa yoki shunga o'xshash bayon beradigan hadis boblarida emas balki taqdir bobida keladi ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki yuladu alal dunyoda tug'ilajak har bir mavlud bo'ladigan tug'ilajak bola borki u fitratda tug'iladi dedilar pokiza fitratda tug'iladi valakin abavahu ammo ularning ota onasi yahudiy qilib tarbiya qilib qo'yadi nasroniy qilib tarbiya qiladi yoki majusiy qilib tarbiya qiladi degan sahih hadis bor ushbu hadisni qadar taqdir bobiga qo'yilishligi demak o'sha bolamizni kelgusida kim qaysi ummat qaysi millatdan qaysi dindan bo'lishlik taqdiri nihoyat darajada noziylik bilan ota onaga bog'liq ekanligini ko'rsatib qo'ydi hatto boshqa bir rivoyatda ushbu hadisni keyingi boshqa bir roviy qilgan rivoyatida adashmasam mishkotil masobihda bor ushbusi rasulimiz alayhissalotu vassalam o'sha bir qo'yni tug'ilganda birortasiga en solinganini ko'rganmisizlar deb davom etganlar ya'ni qo'y tug'ilganda sog' tug'iladi hamma joyi joyida bo'ladi keyin o'zini qo'yini belgisini bildirishlik uchun qulog'iga yoki u yoq bu yog'iga bir belgi alomat qo'yib qo'yadi qulog'ini kesib qo'yadi yo bir tamg'a taqib qo'yadi ko'rgan odam demak shu qo'y palonchiniki yoki maniki deb ajratishlik uchun lekin o'zi bunaqasiz tug'iladi shuning shuni misol qilib aytyaptiki demak bola tug'ilganda hech qanday tamg'asiz ensiz tug'iladi endi unga tamg'a qo'yishlik ota onaga bog'liq bo'lib qolar ekan uni qaysi tamg'ani bossa o'sha tamg'a bo'yicha bola katta bo'lib boradi lekin alloh taolo kufrda isyonda bo'ladigan odamni dunyoga kelgizmasdan balki fitratda pokiza holatida dunyoga kelgizar ekan mana bu hadis nihoyat darajada ota onalarni qattiq bir e'tiborini tortar ekan alhamdulillah haqiqatda ham bizlarda komil musulmon bo'lib qolishligimiz ollohni tanib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni tanib ularga taqvo muhabbat qilishligimizda ota onalarimizni katta mehnati bor ota onalarimiz bizga tanitdi ollohni tanitdi musulmon qilib tarbiya qildi mana bu haqiqat hozirgi kunda ham har bir tug'ilajak bola ustida turibdi demak ota ona bolani yo yahudiy yo nasroniy yo majusiy qilib qo'ymasdan balki musulmon qilib tarbiya qilish kerak ushbu haqiqatni bayon qilayotganda har bir inson savol berib turmoqligimiz lozim bo'lar ekanki men haqiqatda ham bolamni komil musulmon qilib tarbiya qilyapmanmikin bolamni ko'rgan odam musulmonlik alomatini belgisini bolamni zohirini ko'ryaptimikin musulmonlik tamg'asi bormikin degan bir savollarni qilish kerak bolamizni eng asosiy amaliy shukri mana shundan davom etmoqligi lozim bo'lar ekan azizlar chunki yuqoridagi bu shukurlar aqiqa qilib qo'yishlik yoki boshqa boshqalari bir pasda ado bo'lib qolar ekan lekin bu yillar davomida bolamizni chiroyli holatida musulmoni komil qilib tarbiya qilib borishlik kerak undan tashqari <clears throat> rasulimiz alayhissalotu vassalam qiyomat qoyimni sifat qilib qiyomat qoyimni e, tafsir qilib aytib tasavvurini kiygizib aytgan hadislardan birlarida e, aytadilarki abu hurayra roziyallohu anhuda bo'lgan ushbu rivoyat hadis muttafaqun alayhi hadislar turkumidan aytadilar sabatun yuzilluhumullohu yawma zilla yawma la zilla illa zillu yetti toifa kishi bor qiyomat qoyim bo'lganda yer yuzida tangachalik ham soya yo'q bo'lgan bir kunda allohning arshidan soyasidan boshqa soya yo'q bo'lganda o'zining soyasida rohatlanishlikka imkoniyat beriladigan yetti nafar kishini aytib shundan bittasi shabun nasha fi ibadatillahi deganlar agar bir yigitiki ollohning ibodati bilan ulg'aysa ollohning ibodati bilan o'sib katta bo'lgan bo'lsa mana shunday odamga qiyomat qoyim bo'lganda ollohning arshini soyasidan joy beriladi dedilar bu ulug' maqom biz agar e'tibor qilsak bolamizga ozgina bo'lsa ham issiqlik o'tishni xohlamaydigan sovug'ini ravo ko'rmaydigan insonlarmiz bolamga oilamga issiq bo'lmasin deb uylarimizni imkon qadar salqinlashtirishlikka hatto sovutgichlar qo'yishlikka harakat qilamiz holbuki bu issiq qiyomatni issig'i oldida hech narsa emas balki bir rohatdir lekin mana shunchalik e'tibor qilib shuncha dunyo sarflab uy joy qilib xonadonlarimizni so'ri toklar bilan uni to'sib boshqa qilib bolamga issiq o'tmasin deb harakat qilyapmizu lekin ikkinchi bir harakatimiz ya'ni u dunyoda endi nima bo'larkan u dunyoda endi oftobda o'sha hamma teri qulog'i barobariga botib gunohiga yarasha badandan chiqqan terga turganda allohning arshini soyasidan o'ziga soya yo'q bir mahalda bolam o'sha soyadan joy olsa edi deb orzu qilsa bolani yoshlik chog'idan ulg'ayishlik davrida ibodat ila ulg'aytirmoq lozim bo'lar ekan mana shunda o'sha payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni aytganlaridek alloh taoloning arshini soyasida rohatlanmoqlikka musharraf bo'ladigan farzand bo'lar ekan mana shundan kelib chiqib azizlar albatta bu yerda yoshlari ulug' bo'lgan otalarimiz o'tiribdilar hoji dadalarimiz o'tiribdilar bir qancha yoshi kattalar o'tiribdilar holbuki biz o'zimiz hali bir bolani chiroyli tarbiya qilib xalqqa ko'rsatib qo'yishlikka ega bo'lgan odam emasmiz bizni o'zimizni hali bolalarimiz kichkina biz shu katta hoji dadalardan ulug'lardan duo umidida ilohim farzandimiz chiroyli tarbiyalansin deb turgan kimsamiz shuning uchun bu hayotiy tajribaga ega bo'lgan ulug'larimizga emas bu gap balki o'sha aqiqa bo'layotganligi uchun likulli majlisin maqol deb o'sha majlisni maqolini aytyapmiz xolos har bir o'tirgan majlisni o'zini gapi bo'ladi deganligi uchun aqiqada o'tirganligimizni e'tiborga olib ushbu alloh taolo qodir qilgancha gapirilyapti holbuki bu aytilayotgan gap bizdan emas bizdan emas balki ulug'lardan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan xosatan va shariat ahkomidan olingan gaplar bo'ladi bu gapimiz demak kattalarga emas balki bizlarga yoshlarga hammamizga taalluqli narsa kelajak avlodimizni chiroyli bir tarbiyada olib borishlik bugungi demak aqiqaga sababchi bo'lgan farzandimizni ham alloh haq subhanahu va taolo shunday bir ulug' maqomlarga yetkazsin ota onaning katta bir vazifasi o'sha farzandimizni chiroyli e, e'tiqodda taqvoda mustahkam qilmoqlik undan tashqari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam e, hadisi muboraklarida bolani otadagi haqlari haqida gapirib haqqul valada alal validi thalatha bolani otada uchta haqqi bor yuhsina ismahu ida vulida أن يعلمه إذا عقله أي أو ويزوجه إذا أدرك حديث مبارك لربار يعني بولنا حق لرد أشتا بولب birinchisi tug'ilganda chiroylik ism qo'ymoqlik ikkinchisi bolaning aqli rivojlana boshlaganda unga ta'lim bermoqlik ilm bermoqlik uchinchisi balog'atga yetganda uni qiz bo'lsa uzatib o'g'il bo'lsa uylashlik mana bu haqlari deb sarvari koinot alayhissalotu vassalam marhamat qilgan hadislari ham bor ushbu holatda ham e, farzand tug'ilganda ismini chiroylik qilib qo'ymoqlik albatta ota onani katta bir mas'uliyati chunki o'sha qo'yilajak ism ham shariatga muvofiq bo'lishligi eshituvchi odam bu ismni sohibini musulmon farzandi ekanligini bilishligi ko'p ko'p ma'nolar yotadi hamda qiyomat qoyim bo'lganda ushbu ism bilan chaqirilinganda ismidan hijolat bo'lmaydigan bir holatni vujudga keltirib qo'yishlik ota onaning yuksak vazifalaridan hisoblanadi ismlarda ota ona o'zining shaxsi uchun o'zining nafsi uchun e, foydalanib bo'lmaydi ekan farzandni ismida bir paytlar ismlarda siyosiylashtirildi o'sha siyosatga qarab ism qo'yishlik odati bo'ldi mana melis marks engels lenin stalin deb uni ismlarini e, allohni la'nati bo'lsin bularga shunday qisqartirib musulmon farzandlarga qo'yishlik bo'ldi yoki bo'lmasa o'sha oktyabr revolyutsiyasiga atab oktyabr deb qo'yadigan bo'ldi buni hammamiz yaxshi bilamiz demak ismlarni o'zini manfaati uchun shu yaxshi ko'rinish maqsadida siyosiylashtirib qo'yilindi keyinchalik esa asta sekin asta sekin endi hozirgi davrga kelganda albatta endi ismni bunaqa ahamiyati yo'q ekanligi hozir biz judayam bir hurriyat istiqlol chiroyli bir davrda yashar ekanmiz bunaqa bilan hech narsa yutmasligini e'tiborga olindiyu lekin hozirga kelib endi ismlar qo'yishlik balki urflashyapti qandayki e, o'zini ota ona yoshlarda o'ziga ixtiyor berilib qo'yilganligi uchun ba'zan yaxshi ko'rgan artistlarini ismlarini qo'yishlik odati chiqib qoladi birorta yaxshi bir artist chiqib qolsa shunga havas qilib qo'yishlik chiqib qoladi agar u ism islomga shariatga muvofiq chiroyli ism bo'lsa mayliku lekin e, innamal amal binniyatikum har bir amal niyatinglarga bog'liq deydilar yaxshi ulug' insonlarda olimlarda ahli fazillarda niyat qilib shularga o'xshasin deb orzu qilsa yana ham yaxshi bo'ladi lekin o'sha ismlarni ham qo'yishlikda kimdir aytaylik bir sportchini yaxshi ko'rib uni qo'ysa buni buni qoladigan bo'lsa albatta o'sha mas'uliyatni bir oz ota ona o'zidan olib qochgan bo'ladi shuning uchun ism qo'yishlikda eng e'tiborli tomoni shariatga muvofiqini qo'ymoqlik kerak xususan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni o'zlariga kelib qanaqa ismlarni qo'yishlik ma'qul deganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam allohning qulchiligini ko'rsatib turadigan ismlar masalan abdulloh abdurahmon shunga o'xshagan ismlarni maqtadilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday ismlarni qo'yishligimiz lozim bo'ladi qolaversa o'sha o'tgan ulug' ustozlarimizni ahli fazillarimizni e, ismlarini eshitgan odam musulmon odam ekan deydigan ismlarni qo'ymoqlik lozim bo'ladi bu ham asosiy haqlardan bittasi chunki erta qiyomatda bunga javobgar bo'lib qolishligimiz bolamizga noto'g'ri noo'rin ism qo'yib bolamizni butun umr hijolatchilikka qo'yib qo'ymasligimiz lozim bo'ladi chunki butun umr balki qiyomatda ham hamroh bo'ladigan bir narsadir bu ikkinchisi aqala dedilar aql rivojlana boshlaganda bolaga ta'lim bermoqlik ta'lim bobida ham judayam daqiq e'tibor qilinishligi lozim bo'ladi ota onaga chunki farzandimizga diniy ta'lim bilan birga dunyoviy ta'limda ham ya'ni kasb hunarda ham berib borishlik kerak bu ham katta bir yuksak mas'uliyat ekan diniy ta'lim birinchi navbatda albatta allohni tanitmoqligimiz bolamizga namoz o'qitishlikni o'rgatishligimiz qur'oniy ta'limlarni berishligimiz albatta oxirati uchun bolamizni va iymonini mustahkam bo'lishligi uchun kelgusida yetuk bir komil musulmon bo'lishligi uchun katta ta'sir qilajak ulug' bir ta'limdir albatta bundan yuz o'girib keta olmaymiz lekin ikkinchi ta'lim dunyoviy ta'limni ham berib qo'yishlik lozim bo'lar ekan bolamizga agar kasb hunar o'rgatilsa o'sha mana bahovuddin naqshbandiy hazratlarini oldilariga birortasi bolasini olib kelib shu bolamga bir yaxshi bir ta'lim bering deganlarida bahodir naqshbandiy hazratlari so'rardi ekanlar nima hunarlari bor nima kasbi bor yo'q kasbi yo'q avval kasb o'rgating hunar o'rgating keyin man ta'lim beraman chunki dasbaqoru dilbayor deb o'sha bahodir hazratlari aytdilar qo'lingiz ishda bo'lsinu qalbingiz allohda bo'lsin deb aytib qaytarar ekanlar ana bir kasbni hunarni o'rganib ana uni orqasidan diniy ta'limlarni ham berilar ekan kelgusida betama o'zining halol mehnati ila xizmat qilib din diyonat uchun esa chiroyli bir xizmatni qilib o'zini taqvosiga yarasha harakatini qilar ekan mana bundan kelib chiqqan holatda inshaalloh hammamizga berilayotgan farzandimizni ikki tomonlama ham diniy ham dunyoviy ta'limlarda berilsa imkon qadar insonlarni manfaati yo'lida xizmat qilish kerak chunki rasulimiz alayhissalotu vassalom nas man yanfaul linnas dedilar odamlarni yaxshisi boshqalarga manfaati yetadigani dedilar manfaatsiz hech kimga yordami tegmaydigan hech kimga manfaat bermaydigan bo'lib qolishlikdan olloh saqlasin har birimizdan bir birimizga bir naf bir foyda tegib turadigan bo'lsa mana bu musulmonchilik rishtasini birodarchilik rishtasini bir biriga bog'laydigan ulkan bir hissiyot ne'matlardandir shuning uchun ham farzandni ikki tomonlama chiroyli tarbiya qilib borilsa inshaalloh haqqini ado qilgan bo'ladi ana endi uchinchisi biz aytilgan ya'ni rasulimiz alayhissalotu vassalam aytganlaridek balog'at yoshiga yetganda uni tezlik bilan bir qiz bo'lsa turmushga chiqarib yuborishlik o'g'il bo'lsa tezroq uylab qo'yishlik mana bu ham alloh subhanahu va taoloni ulug' ne'matini shukronalarini ya'ni farzandni haqqini bajarishlik otalik onalik burchini bajarishlik bilan bo'lar ekan bu narsada ham yaxshiroq bir e'tibor qilishlik bolani nikohga oilaga tayyorlab borishlik lozim bo'lar ekan biz e, ko'p xalqni ichida yurtni ichida yurib mana domlam ham o'tiribdilar bu yerda hojdada kattalar o'tiribdi avvalgi paytlarda nikohga kelganda nikoh qilinayotgan o'g'il va qizni kalima keltirtirib keyin nikoh qilingan ekan la ilaha illalloh muhammad rasululloh ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu desin kelinam kuyovam deb eshitib keyin nikoh qilinar ekan vaqtiki kelib mana bu sobiq ittifoq davrida diniy idora shunga fatvo berib bunaqa qilmanglar yoshlarda hijolat qilmanglar o'zi sovet davri bo'lsa shu nikohga kelishligi o'zi katta gap ko'pchilikni oldida hayajonlanib aytolmay qoladi bunaqa hijolatliklarga solmanglarda o'sha nikohga kelishligi o'zi musulmonligini tasdiqi nikoh qilib qo'yaveringlar degan fatvo bilan shu narsa joriy bo'lgan ekan lekin ba'zan biz so'rab qolamiz yo mashinada ketayotganda boshqa qilganda lekin judayam achinarli yig'laydigan bir holatki juda ko'p bolalarimiz kalimani aytib bera olmayaptilar ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb to'g'ri talaffuz qila olmayaptilar ba'zi birlari aytsa ham xato aytadi ba'zi birlari umuman la ilahadan uyog'iga yog'iga o'tolmaydiganlari ham bo'lyapti bu narsani endi biz kasalni yashirsa isitmasi oshkor bo'ladi deb indamasdan yuraveradigan bo'lsak ertaga musibat bu shuning uchun ba'zan o'sha o'zimiz tengi o'zimizdan kattaroq aka ukalarimiz bilan kichkinaroq bir davralarda shu haqida suhbat qilib qo'yganda ularga savol beramiz siz aytingchi oxirgi marta qachon siz bolangizdan kalimani so'radingiz qachon bir dasturxon atrofida o'tirganingizda biror marta bolangizga savol berdingizmi bolam kalima keltirishni bilasanmi kalimani aytchi deb savol berdingizmi ha yo'q bermabman shu narsalarda so'rashlik sizni otaning vazifasi edi musulmon qilib tarbiya qilib qo'yishlik mas'uliyat edi kalima keltirtirishni o'rgatib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni taniydimi tanimaydimi mana bu narsalarni qiling besh yashar bolangiz beshga kirsa katta bir tug'ilgan qilib dabdaba qilib hammani chaqirib shuncha isrofgarchilik bilan e, shariat buyurmagan amallarni bajarasizu lekin rasulimiz alayhissalotu vassalamning mavludi shariflari bo'lib qolganda rasulimiz alayhissalotu vassalam tug'ilgan kunlari haqida u yuzda birorta tasavvur yo'q oilada qanchalik darajada farzandimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanib katta bo'lyaptilar alloh taoloni qay darajada tanib katta bo'lyapti kalima iymon g'usl tahorat mana bu narsalarni ham o'rgatib borilsa inshaalloh o'sha sekin sekin nikohga tayyorlangan bo'lar ekan qiz bolani ona o'rgatsa o'g'il bolani ota o'rgatsa kelgusida keyin bolamiz chiroyli bir komil musulmon bo'lib dunyoga taraladigan olim bo'ladigan bo'lib qolsa ajab emas shu narsadan kelib chiqib biz ko'p marosimlarda buni ilova qilib qo'yyapmizki azizlar keling bu bolani tarbiyasi faqatgina ahli ilmda yoki domlani vazifasi emas bu aksincha ota onani vazifasi uyingizda o'tirganda bir dasturxon atrofida o'tirishlik eng katta imkoniyat tarbiya uchun mana shu o'tirgan mahalda bir qator so'rab qo'yish kerak bolam iymon keltirishni bilasanmi la ilaha illalloh muhammad rasululloh degin buni ma'nosi nima ollohdan boshqa iloh yo'q ekanligini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam haqiqiy payg'ambar ekanligini tushuntirib mana buni o'rgatib qo'yilsa juda ham katta bir vazifa bajarilgan bo'lar inshaalloh umid qilamizki mana bugungi ehsonga sababchi bo'lgan farzandimiz muhammad abdulloh o'g'limizga alloh taolo yaxshi iymon chiroyli bir e'tiqod ilm ato qilsinki obo dadalari qavmi qarindoshlari hammalarimiz birgalikda shu o'g'limizni nikoh to'ylarida qori bo'lganligi to'g'risidagi qur'on to'ylarida o'tirib duo qilmoqligimizni nasib aylagan bo'lsin subhana robbika robbil izzati alhamdulillahi robbil alamin alloh taolo farzandimizga uzoq umr bergin baxtu saodat sheriyatga muvofiq hayot bergin vatanimizda tug'ilayotgan barcha farzandlarimizni haqqini ado qiladigan bo'lishligimizga bizga ham taqvo himmat bergin kelgusi zurriyotimizni chiroyli musulmon ummati nomida mustahkam saqlab qolishlikka bizlarga ilm hilm sharoit yaratib bergin yo rabbiy va sallallohu taala ala xayr xalqi muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin allohu akbar barakalloh